Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ինֆեկցիոն հիվանդություններ, Դրվագուց մարդկությանը հայտնի են եղել զանգվածային տարածվածությամբ հիվանդություններ, որոնց անվանել են համատարած համընդհանուր հիվանդություններ։ Հիվանդության արագ փոխանցումը կենթանուց կենթանուն եւ մարդուց մարդուն ժողովրդի լայն զանգվածների վարակվելը հիմք են ծառայել այս հիվանդությունները անվանել ինֆեկցիոն հիվանդություններ։ Դարեր շարունակ մարդիկ վարակիչ հիվանդությունները կապում էին գերբնական ուժերի հետ, որը շղթվեց միայն 16-րդ դարում։ Ինֆեկցիոն հիվանդություններից են աղիքային սուր, քրոնիկ հիվանդությունները, բրուցելոզը, բոտուլիզմը, լեշմանիոզը եւ այլն։ Բարեկամներ, թեման շարունակում է ինֆեկցիոն հիվանդանոց Փարբաժնի տիրական ընկերության բժշկուհի Անուշ Գալստյանը։ Բժշկուհի Գալստյան մենք խոսենք ձեր բժշկական հաստատության մասին, ինչ ինֆեկցիոն հիվանդություններ կան այսօր եւ ինչ հիվանդներ ունեք։ Ներկա պահին քիչ հիվանդներ ունենք, երկու հիվանդ ունենք արդեն առողջացման շրջանում սուրարիքային ինֆեկցիայով։ Ընդհանրապես տարվա կտրվածքում ունեցել ենք տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդներ։ Հիմնականում դրանք սուրարիքային ինֆեկցիայով հիվանդներն են, քութեշ, ջրծաղիկ, բարթացած ձևերը, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը, այս տարի ինչ որ տարածված էր եւ նաեւ բրուցելոզով հիվանդներ ունենք հիմնականում շրջաններից, մեր մոտ դիմով եւ պարկող հիվանդները անցած տարվա կտրվածքով։ Ինչից կարող են առաջանալ ինֆեկցիոն հիվանդություններ տարբեր խմբավոր են։ Ջրծաղիկը, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը քուտեժը, դրանք օդկաթիլային վարակներ են։ Անտրոպոնոզներ են, այսինքն մարդը մարդուն է փոխանցում օդկաթիլային ճանապարհով։ Այդ հիվանդությունները հիմնականում բուժվում են տնային պայմաններում, որովհետև փոքր երեխաներն են հիվանդանում եւ այդքան ծանր չեն տանում։ Բայց դե բարթացած դեպքերը եւ մեծահասակները մի քիչ ավելի ծանր են տանում այսպես կոչվող մանկական ինֆեկցիաները եւ դրա համար հոսպիտալացնում են։ Բրուց Բրուցելոզը զոոնոզ է։ Բրուցելոզը դա զոոնոզ է, մարդը մարդու համար վարակի աղբյուր չի հանդիսանում, հիմնականում հիվանդանում են կենթանիներից եւ հիվանդանում են յուղերում ապրող այդ բնակիչները, որոնք ունեն կենթանիների հետ շփում։ Մսագործները կթվորուհիները եւ նրանք ովքեր ընդհանրապես պահում են այս Այսինքն այն անձին ովքեր հաճախ են շփվում անասունների հետ։ Իսկ հիգիենայի ինչ կանոններ պիտի պաշտպանեն նրանք։ Ոչ թե հիգիենայի կանոնների հետ է կապված, այլ կատնամթերքը ոչ պատշաճ դերմիկ մշակման ենթարկված, եթե օգտագործում են կամ նույն մսամթերքը այդպես են վարակում։ Օրինակ, շատ տնային տնտեսությունին այդպեսի սովորություն, որ փորձում են բաղացած միսը այդ ֆարշը փորձում мен айтпесем брц նո փորձում են, ասում են տոլմա պատրաստելուց կամ ինչ որ սնունդ պատրաստելուց առաջ փորձում են, ոչ բոլորը, բայց նման այո, ցանկալի չէ։ Իհարկե ցանկալի չի, խորուրդ չի տվում։ Նաև կատնամթերքը անալի պանիր է, տնային պայմաններում սարքած պանիրը, որը որ չի ենթարկում տերմիկ մշակման, չեն պահում 40 օր այդ աղաջրի մեջ, դա էլ է վտանգը ներկայացնում իրանից։ Բացի դրանից հնարավոր է մսագործները, եթե կենթանին հիվանդ է եւ իրան նրանք վնասվածքներ ունեն зерքերի վրա եւ շփվեն այդ կենթանու հետ կոնտակտային ճանապարհով մաշկի միջոցով վարակվեն բրուցելոզով։ Մեր մոտ անցած տարվա կտրվածքով հիմնականում չճշտված ախտորոշման են, այսինքն հիվանդները ունեն գանգատներ կլինիկորեն այդ ինֆեկցիաները հաստատվում են, բայց կղանքի բակ ցանկում չեն հայտնաբերում հարուցիչը։ Համաշխարհային պրակտիկայում կա, որ 70% դեպքերում արդեն չի հայտնաբերվում այդ կղանքի բակ քնությունում հարուցիչը։ Բուժ Սիգալսյան բարեբախտաբար ասեմ, թե դժբախտաբար մենք հայերենս կոնկրետ մեր հանրապետությունում շատ չէ որ տնային պայմաններում պահում են կենթանիներ, այնպես օրինակ ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնտեղ տան պայմաններում պահվող կենթանին կարծես համարվում է իրենց ընտանիքի անդամներից մեկը, սակայն վերջերս շատ եմ տեսնում, որ տնային պայմաններում պահում են կենթանիներ փոքրիկ շնիկներ, կատումներ, ինչ կարծում եմ ցանկալի չէ։ Ձեր խոսքը Ես այդպես չեմ կարծում, եթե տվյալ կենթանիները լինեն վիցերոնարի հսկողության տակ ժամանակին կատարվեն պատվաստումները եւ մաքուր պահեն այդ կենթանիներին, ինչու ոչ, շատ դեպքերում տնային կենթանիները իսկապես դառնում են ոնց որ տան անդամ, այո, եւ շատ դրական էմոցիաներ են ապարգևում այդ տենքի անդամներին։ Ես տենց ված բան չեմ տեսնում, ուղղակի կարեւորը ասում եմ, որ պատվաստումները ժամանակին կատարեն, եթե ինչ որ դեղորայք է պետք տալ վիցերոնարի հնարավոր հսկողության տակ մնան այդ կենթանիները եւ մաքուր պահեն Եթե գիգիենային հետևեն, ինձ չի թվում, որ դա այդքան էլ վտանգավոր է։ Ինձ ավելի շատ այն է մտահոգում, երբ փողոցով քայլելուց օրինակ տեսնում եմ մեծ չափսերի շներ առանց առանց բերանը փակելու։ Առանց բերանը փակելու, ինչքան էլ տերը կողքին լինի, միևնույնն է մի քիչ սարսափելի։ Վտանգը։ Հա, մի քիչ սարսափելի, որ կարող է միայն վախի վտանգը։ Ինչքան ես գիտեմ, որ այդ մեծ չափսերի կենթանում, եթե դուրս են հանում փողոց, ցանկալի է որ նամորնիկը հա Այո, այո։ Բժշկի Գալսյան, մենք խոսելով կենթանիների մասին, կցանկանայի գուցե դուք պատմեիք այն տխուր դեպքը, որ տեղի է ունեցել, որ เป զի մեր ռադիոընկերները փոքրինչ զգուշանան։ Անցած տարվա ընթացքում ունեցել եք մեկ դեպք, երեխան ախտորոշվել է կատաղություն հիվանդությունը եւ դա այն հիվանդությունն է, որը 100% անց մահվան ելքով է գյուղում շուն հարձակվել է եւ մի խումբ երեխաների վրա բոլոր առաջին բուժողությունը ամեն ինչ ճիշտ ճիշտ էր կատարում, ուղղակի եւ վակցինացիան այդ երեխաները ստացել եւ իմունոգլոբուլին է ստացել ամեն ինչ ճիշտ կատարվեց։ Ուղղակի այդ երեխայի մոտ առաջացավ հիվանդությունը։ Ոնց ինչի հիվանդություն է առաջանում։ Կոնկրետ կատաղության մասին եմ ես խոսում, դա վիրուսային ինֆեկցիա, որը որ փոխանցվում է շներից, գայլերից, շնագայլերից, որոնք գծելով եւ թթի միջոցով փոխանցում են այդ հիվանդությունը մարդուն։ Ուրեմն այդ հիվանդությունը ունի բուժում, եթե զարգանում է, ապա դա 100%-անոց մահ է, դա ամենուր է այդպես, բայց ունի պրոֆիլակտիկան։ Պրոֆիլակտիկան, այսինքն կանխարգելումը դա պատվաստումն է, որը որ կատարվում է հենց առաջի պահից, հենց դիմում է հիվանդը, կատարվում է առաջի վակցինացիա, հետո այսինքն արդեն վիրավորված հա, հիվանդին է կանում վակցինացիա։ Իհարկե, եթե ինքը նշում է այդ կեթանու հետ շփումը գծելու միջոցով թեկուզ չանգրտելու, թեկուզ կասկածելի այսպես ասած կենթանու հետ շփումը անպայման իհարկե դա կատարվում է պոլիկլինիկաներում եւ եթե դա ուշ ժամ է, ուրեմն ստացիոնարներում վիրաբույժների տրամատոլոգների կողմից կա մշակված սխեմա վակցինացի, դա կանխար հարգելում է հիվանդությունը, բայց հիմնականում եթե դեմքի շրջանում է լինում այդ գծածը, եթե լինում է խորը վերքեր, թքոտված վերքեր, ապա այդ վակցինացիան կարող է նաև չօգնի։ Այսինքն դա ոչ թե արդեն բժշկի գործողություններից է կախված, այլ ինքը օրգանիզմից եւ այդ վարակի քանակից, որը որ անցել է այդ հիվանդին։ Եթե զարգանում է հիվանդությունը, ապա բրկություն չկա։ Մի քանի օրվա ընթացքում դա բերում է մահվան կյանքի։ Այդպիսի դաժան հիվանդությունը եւ կենթանին էլ, եթե արձակվում է ցանկալի, եթե հնարավոր է, նրան վերցնել ու առանձին պահել 10 օրվա ընթացքում եւ հետեւել, այսինքն կերակրել այդ կենթանուն։ Մենք շատ դեպքերում խորհուրդ ենք տալիս ոչ թե կփակեն ու սոված պահեն մեն յուրիշ հիվանդությունից կամ սովից մահանու, այլ կերակրեն այդ կենթանուն ուղակի չմոտիկանան եւ 10 օր սենց փակ վիճակում բան, եթե 10 օրվա ընթացքում կենթանին չի մահանում, նա վակցինացիան դադարեցվում է, այսինքն այդ կենթանին վտանգ չի ներկայացրել որտեվ ինչպես մարդում, այնպես էլ կենթանիների դա մահացու հիվանդություն է։ Պետք է այդ կենթանուն պահել հետևել, բայց եթե 10 օրվա ընթացքում կենթանուն նորմալ պահում ես, երակում ես եւ այլ, բայց ինքը մահացավ, ուրեմն երամոտ եղել է։ Կատաղություն եւ դիագնոստիկան այդ կենթանիների մոտ լինում է հետ մահու, այսինքն գլխուղեղը ստուգում են լաբորատորիայում եւ գտնում են այդ գլխուղեղում նախատուկ նազվանին ծիլցա բաբիշը նեգրի, այսպիսի հատուկ նյութ է հա, հայտնաբերվում, որ որ արդեն լաբորատորիան են հաստատում, բայց դա լինում է հետ մահում։ Ուշքույն ցանկանում եմ խոսենք մանկական պատվաստումների մասին։ Դուք նշեցիք, որ ջրծաղիկը նույնպես մանկական ինֆեկցիոն հիվանդություն է, սակայն այսօր ժամանակը իր պահանջներն է թելադրում, բժշկությունը առաջ է ընթանում եւ կարծում եմ երեխաները ստանում են ճիշտ ու ժամանակին մանկական պատվաստումներ։ Կարող է երեխան մանկական պատվաստումը ստանա, սակայն նորից հիվանդ ստանա։ Ընդհանրապես ջրծայգը ոչ թե մանկական հիվանդություն է, այլ հիմնականում, քանի որ հանդիպում են այդ օդկաթիլային վարակները, ոչ միայն ջրծայգը, այլ շատ հիվանդություններ կա, մնու կամ մրախ, քութեժ ջրծայգ, դրանք քանի որ հիմնականում հանդիպում են մանկական տարիքում, ապա կոչվում են, այսպես ասած, մանկական ինֆեկցիաներ, բայց իրականում ցանկացած տարիքի մարդ, եթե ինքը կյանքի ընթացքում չի առնչվել այդ հարուցիչի հետ եւ իմունիտետը թույլա ցանկացած տարի տարիքում հնարավոր է հիվանդանալ։ Ուղղակի համարվում է, որ փոքր տարիքում, եթե երեխան հաճախում է մանկապարտեզ, դպրոց եւ այլն, ունենում է կոնտակտ մյուս երեխաների հետ, ապա ինքը մանկական հասակում գրում են բոլոր ինֆեկցիաները։ Իսկ պատվաստումների վերաբերյալ դա ոչ թե 100%-անոց այսպես պաշտպան է, այլ պատվաստումը ինչ է, դա նույն հարուցիչն է, չէ վակցինա, որը որ ավելի թուլացած ձևով մտնում են օրգանիզմ եւ առաջացնում են հակամարմիններ։ Պատվաստումը ոչ թե օգնում է ընդհանրապես չհիվանդանալ, այլ օգնում է ծանր դեպքերից, մահացու ելքով դեպքերից։ Եթե պատվաստված երեխա կամ մեծահասակը հիվանդանում է որևիցե հիվանդ հիվանդությամբ ինքը ավելի թեթև է տանում, քան թե ոչ պատվաստածը։ Բայց դե պատվաստումը երբեք 100%-անոց պաշտպան չի եղել։ Դա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Շատ ծնողներ հիմա իրավունք տրվում են, կարծեմ, որ հրաժարվում են պատվաստումներից, Չեք գտնում, որ սխալ է դա։ Իհարկե, ես գտնում եմ սխալ է։ Մանավանդ այդպիսի վտանգավոր ինֆեկցիաներ, ինչպիսին օրինակ կոկլյուշ, դիֆթերիան, այդ ակադես վակցինան, դրանից հրաժարվել ստալբնյակը, փայտացումը, շատ ինֆեկցիաներ կա, որոնք որ այսպես ասած կառավարելի են։ Դրանք կոչվում են այն ինֆեկցիաներ, որոնց դեմ կա պատվաստում, կոչվում են կառավարելի ինֆեկցիաներ։ Եթե հնարավոր է դրանից խուսափել, կամ էլ գոնե Աստված մի հարացը հիվանդանալու դեպքում թեթե թեև հիվանդանան ինչու չանել դա։ Ես չեմ կարծում, եթե չկան իհարկե հակացություններ, իսկ դա բժիշկը պետքա որոշի։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ պատվաստումները պետք են մարդուն։ Մշկգալսյան եւ վերջին հարցս ինչ բուժօգնություն են ստանում ձեզ մոտ այն հիվանդները, ովքեր այս կամ այն ինֆեկցիոն հիվանդությամբ դիմում են ձեզ։ Պետպատվերի սահմանում ենք, մենք աշխատում անվճարություն դեպքում ըստ այդ պաթոլոգիայի։ Կարող եմ ես որևէ ինֆեկցիոն հիվանդությամբ դիմել ձեզ, կոչվեմ ձեր հիվանդը, սակայն չունենանք դուք համապատասխան բուժողության համար բարագաններ։ Դուք հա։ հիվանդանան, բայց հիմնականում իհարկե մենք բոլոր դեղորայքով ապահովված են, բայց ոչ բոլոր ինֆեկցիաների դեմ։ Շմանյոզ այդպիսի ինֆեկցիոն հիվանդություն կա, այդ հարցը դրվել է եւ միջին հիմա լուծումը չեն ստացել, որ մենք ոչ ախտորոշումն ենք կարողանում անենք մեր Ղարաբաղի պայմաններում, ոչ էլ բուժումը։ Եվ մենք այդ հիվանդներին, եթե կասկածում ենք լեշմանիոս հիվանդությունը, ուղեգրում ենք քաղաք քաղաք Երևան, լինին դա փոքր երեխա թե մեծահասակ, նաև կա պայմանավորվածություն, քանի որ մեր հիվանդանոցը ունի վերակենդանացման բաժանմունք, մենք ցաներ հիվանդներին ուղարկում ենք մանկական բուժմիավորում արևի կամ ՀԲԿ։ Պայմանով, եթե այդ հիվանդը վտանգ չի ներկայացնում հասարակության համար, պայմանավորվածություն կա եւ օրենք կա, որ ցաներ դեպքերում ընդունեն այդ ռեանիմացիոն բաժանմունքները։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ինֆեկցիոն հիվանդանոց Փակ բաժնի տիրական ընկերության բժշկուհի Անուշ Գալստյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։